Zinez plazeriten nu hor lako gazteria, olako partida, hor lako nahi karia denak elgarrekin. Eh, tenoreatez e, eh, gezki ziren, baina jakin dute elgarrikin berriz eh, lotzen eta aldaketak izan dira, eta horreke uste dut eh, hona ekarri din, eta zinez gorezmenak e, jokolari guzier, bai. Etzen erresa, etzen erresa, baginakien izuarreko ekipa hori azkarra zela, jokolari zela. Lau entxegu, behartira zarri, behartira olako taldeaten kontra zarri, eta beharrik ba, banan suspentz, da dena partida oso, oso ederra zen, bai. Bon, ba, partida ikusten elaik, netako ez daik, behar dela segitu, behar dela mailanetako segitu, eh? banan hori jokolariek eta arduratunek eh, hautatuko dute, banan eh, holako taldeatekin, holako giroatekin, eh, aniz gauza gertatzen aldira ono helduen urtean. Eh? Biziki untsa izan dira, biba, bibaek. Matxa biziki edera zen. Animaleko gertatu ben, euh, c'est une belle fête avant tout, hein. euh, c'est bien de, suivre, de, voir une belle équipe comme ça de, copains se démener, et puis surtout euh, très bien jouer au rugby. Et rien n'était fait, et, je crois que c'est mérité pour ce groupe, voilà, j'espère qu'ils vont aller très loin, en tout cas quand on les voit prendre du plaisir comme ça sur le terrain, ça fait plaisir à tout le monde. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y avait aujourd'hui ici à Garassi. Ils sont là pour s'amuser, il y, a un groupe qui vit bien, beaucoup de solidarité sur le terrain ils ont les moyens de, de, de, de rêver et d'aller loin euh, dans ces phases finales. Beinat goikotxea jokolaria hemen, egin duzi azkenean? Bai, azkenean egin eh, du, baina luzea zen, eh, ekipa izarria azkarra zen, eta eh. guk sinistu dugu bukaera hartio, eta hala, pasatu da. Hola, hobe, hobe guretako. Bon, guai, eh, besta, biztan dena? Bai, biztan da. Besta handi bat du bai, <laughs> atxean, atxean eta gero, haren, berriz lanian hariko, eta, hala. Kusiko gero, eh, gu nahi dugu joan eh, final hartio, ordean, ala kusiko, azartuko dugu matxak, uh, Hor nola diten diren. Batzuk diote, guai, miarritzen kontra beharko zila izan. Guai, <laughs> kusiko. <laughs> konten baino gehi hori ba, ez dakit nik nola erran, eta amez bat ezala da, holako taldeaten kontra iraztia, seokita alegautxo gure hau txagori ebaute du, jak eh? ez dut nik eh? e, izan dira, egua bezala izan dira, eta ara, irazi dute. Nik nien, eh, bon, pentsatuko, ba, banakin ba, da, irazi nahi zutela, banan uh, hola inen zutela, enien ustez, kapable ziela, ba? Baitaki, uzertaz kapable dien. Jean Parasu gure behozalea, zer diozu? Gau ja, erokeri bat, eh? Uh, lehen zati bukaeran ez ginen behar bat pentsatuko hola finituko zela. Meximendu oso zira ziute azkenean. Barkatuko zu ganita sartzia. Horai, miarriztarrak unagin beharra diela, gero, aldo nortzian? Ez aipa otoi, <laughs> ez aipa enuke olako ikusi nahi, ez. Agian ez, agian ez, ez. Afaruan dako uh, federal batean igotzea ikaragia da, uste dut, uh, iten aldin eh, haundiena da. Uh, miagitze, bon, beste, maileko uh, da, eta agian, agian atxiko du bere tokia prodebi hortan. Ba, azteko gaur hemen besta azok ere inen duzula? Ba, pixka bat, ba, ba, ba, ba, ba, ba gaur bizi dugu gauza ikaragarri bat eh, denak gozatzeko gira hemen, eh? bai bai.